Trečias skirsnis. Šis sodas, ko gero, labai tiko apmąstymams žmogui, kurį keli šimtai nusikaltelių buvo prisiekę nužudyti. Aivenas paaiškino svečiams, kad skambino šeimininkas ir pranešė vėluosias dešimt minučių. Tiesą sakant, jis užtruko dėl paskutinių pasiruošimų egzekucijoms ir kitiems bjauriems dalykams. Nors šį pareiką jam buvo atstumenti jis visuomet atlikdavo ją skrupulingai. Negailestingas, ieškant nusikaltelių, jis būdavo labai švelnus, kai reikėdavo jos bausti. Kadangi jis buvo vyriausias net Europos policijoje, jo didžiulė įtaka buvo garbingai panaudojama sušvelninant bausmes ir išvalant kalėjimus. Jis buvo vienas iš didžiausių prancūzų humaniškų laisvamanių. Vienintelė jų kaltėta, kad jų teisingumas šaltesnis už gailestį. Valentinas parvyko jo apsirengęs juodą eilutę ir pasidabinės raudoną roželę. Figūra elegantiška, su tamsėjau žilistelėjusia barzda, jis nuėjo tiesiai į savo kabinetą. Kabineto durys į sodą buvo atviros ir jis, rūpestingai užakinės lagaminą įprastinėje vietoje, valandėlį staptelėjo prie durų. Pro ryškų menulį Plaukė audruoti tarsi suplėšyti į skutus debesis ir Valantenas žiūrėjo jo susimastęs, o tai visai nebuvo būdinga tokiam mokslingam žmogui kaip jis. Galbūt tokie mokslingi žmonės geba numatyti didžiausias savo gyvenimo problemas. Vis dėlto tokia jo paslaptinga nuotaika truko neilgai, nes žinojo, kad vėluoja ir kad svečiai jau renkasi jį. Įėjęs į svetainę ir apmetęs ją žvilgsniu, jis įsitikino, kad šiaip ar taip paties svarbiausioje svečio dar nėra. Jis nužvelgė visus kitus šio mažo vakaro šulus. Lordą galovėjų, Anglijos ambasadorių, cholerišką senį, rausvai rudukai pabulys veidų ir mėlino keliaraiščio ordino kaspinėlių. Pamatė grakščią kaip stirna ledė galovėjai, jausmingo ir išdataus veido sidabro spalvos plaukais, matė jos dukterį Ledai Margarete Greyham išbliškusią gražią merginą nikštuko veidų ir varės spalvos plaukais. Matė jodakė Mont St. Michaelo hercogienė su savo dviem dukromis, taip pat jodakėmis. Matė daktarą Saimeną, Tepiška prancūzų mokslininka su okiniais, smailė ruda barzelė ir kakta išvagota lygiai grečių raukšlių bausme už išpuikimą, nes jos atsiranda nuolat kilojant antakius. Valentinas matė tėvą Brauną iš Kobhaulo Esekse, kurį neseniai buvo sutikęs Anglijoje. Galbūt su didesniu susidomėjimu negu į kitus jis pažvelgė į uniformuotą aukštą vyrą, kuris nusilenkė galovėjams ir – šaltai atsakytas, dabar ėjo pareikšti pagarbų šeimininkui. Tai buvo prancūzų užsienio legiono vadas O'Brienas, tamsia plaukės, melinakis, švariai nusiskutęs, lieknas, kiek iš didžios laikysinos. Darė dviejopą įspūdį – energingo žmogaus ir melancholiko, bet tai atrodė visai natūralu karininkui, kurio pulkas garsėjo pergalingomis nesėkmėmis ir sėkmingomis savižudybėmis – Jis buvo airių kilmės džentelmenas, paauglystėje pažinojęs galovėjus, ypač Margaretę Greyham. O Brianas paliko savo šalį subankrutavęs ir dabar metė iššūkį Britų etiketui, rodėdamasi su uniforma, kardu ir pentinais. Kai jis nusilenkė ambasadorių šeimai, lordas ir ledi galovei šaltai linktelėjo, o ledi Margaretė nusisuko. Kad ir kokios priežastys to žmonės skatino domėtis vienas kitu, jų įžymėjo šeimininko dėmesys buvo skirtas ne jiems. Bent jau ne vienas iš jų jokyse nebuvo svarbiausias vakaro svečias. Dėl ypatingų priežasčių Valentanas laukė pasaulinį šlovė žmogaus, su kuriuo buvo susidraugavęs per savo didžiasias detektyvinės triumfo keliones Jungtinėse Amerikos valstijose jis laukė Julijaus K. Breino, to multimilijonieriaus, kurio didžiulės aukos mažoms religijoms suteikė tiek daug pramogos Amerikos ir Anglijos laikraščiams. Niekas negalėjo suprasti, ar misteris Breinas buvo ateistas, ar mormonas, ar krikščionių mokslo šalininkas, bet jis buvo pasirengęs žerti pinigus į bet kokį intelektualų indą – jei tik jis neišbandytas. Vienas iš jo pomėgių buvo laukti amerikietiškojo Šekspyro pomėgis, reikalaujantis daugiau kantrybės negu meškeriojimas. Jis žavėjusi Voltu Vitmenu, bet manė, kad Liukas P. Teneris iš Paryžiaus yra pažangesnis negu kada nors buvo Vitmenas. Jam patiko viskas, ką jis laikė pažangiu. Jis manė ir Valanteną esant pažangų. Solidus Julijaus Breino pasirodymas buvo lemtingas it skambutis vakarieniai. Jam būdavo būdinga savybei, į kurią mažai kas iš mūsų gali pretenduoti. Jo dalyvavimas būdavo tiek pat žymus, kiek ir jo nebuvimas. Jis buvo stambaus sudėjimo, aukštas ir apkūnus, apsirengęs juodą vakarinę eilutę, kurios nepuošė nei laikrodžio graninėlį, nei žiedas. Plaukai žili, Glodniai sušukuoti atgal pagal vokiškas stelių, veidas raudonas ir herubiniškas, o po apatinė lūpa paliktas tamsus kokštelis, kuris šiaip jau infantiliškai veido išaiškai, teikė teatrališkumo ir netgi darė jį panašų į Mefistofelį. Tačiau salonas neilgai spoksojo į garsųjį amerikietį – jo vėlavimasis jau buvo suteikęs tam tikrų keblumų ir ledį galoviai, paėmusi jį už parankiai, skubiai nulydėjo į valgomąjį. Galovėjai buvo gana malonus ir neskrupulingi išskyrus vieną dalyką – Kol ledė Margaretė nepaims už parankės, tam nuotikių ieškotojui, o Brianui jos tėvas bus visai patenkintas. Ji, kaip ir pridera, jėjo su daktaru Saimenu – Ir vis dėlto lordas Galovėjus nerimastavo ir elgėsi beveik nemandagiai. Per pietus jam dar užteko diplomatijos, bet vėliau, kai rūkant cigarus visi trys jaunesniai vyrai, daktaras Saimenas, kuningas Braunas ir liūdnai pagarsėjęs O'Brienas, tas tremtinys užsienietišką uniformą įsmuko pas damas ar parūkyti oranžerijoje, tada jau anglų diplomatas pasidarė visai nediplomatiškas. Jam nedavė ramybės mintis, kad tas niekšas, o Brainas, kokiu nors būdu gali duoti ženklą Margaretei. Jis net nebandė suprasti, kaip tai galima būtų padaryti. Gurkšnuoti kavą jie liko tryse. Breinas, gerbiamasis amerikietis, kuris tikėjo visomis religijomis, Valantanas, žilstas prancūzas, kuris neišpažino jokios religijos, ir jis pats – Jėdu puikiausiai galėjo ginčytis tarpusavį, nesikreipdami į jį, po kurio laiko šis progresyvus ginčas pasiekė nuobodumo viršūnę. Lordas Galavėjus taip pat pakilo ir nuėjo ieškoti svetainys. Jis klaidžiojo ilgais koridoriais gal kokias šešias ar aštuonias minutės, kol išgirdo ausį rėžinti didaktišką daktaro balsą, paskui monotonišką kunigo šneką, po kurios pasigirdo bendras juokas – Matyt, irgi ginčiasi dėl mokslo ir religijos, pamanė jis ir mintyse nusikeikė. Bet vos tik atvėrė salono duris, jis tuštai pastebėjo, kurių žmonių trūksta. Salone nebuvo nei vado O'Brieno, nei ledi Margaretės. Jis nekantriai išėjo iš svetainės, kaip kad buvo išėjęs iš valgomoje ir dar kartą nužingsniavo koridoriumi – jo sąmonėje subrendo atkakli mintis apsaugoti dukterį nuo nevykelio airio alžyriečio. Eidamas į užpakalinę namo pusę, kur buvo Valentano kabinetas, jis nustebo sutikę savo dukterį. Ji prabėgo pro šalį išbalusių panikos kopino veidų ir tai buvo antroji mislė. Jei ji buvo su O'Brienu, tai kur tada O'Brienas? Jeigu ji nebuvo su O'Brienu, kur tada buvo. Apimtas senatviškų ir rumaus įtarumų, jis apgraivomis linko per tamsią užpakalinę rūmų dalį, kol galų gale surado tarnų duris į sodą. Riesto rytietiško kardo formos menulis jau buvo suardęs ir išsklaidęs visus audros debesis. Sidabras palvė šviesa švietė visuose keturiuose sodo kampuose – Aukštas, mėlynai apsirengęs vyras žingsniavo per pievą kabineto durų link. Menulio šviesos visai pakakat pažinti, kad tai vadas O'Brienas. Jis išnyko name pro aukštas stiklinės duris. Lorda galovėjų apėminė prašoma nuotaiką. Ir pikta, ir neaiški. Milinai sidabriškas sodas, panašus į sceną teatre, sakytum tyčiojosi iš jo su tironišku švelnumu – Grakšti airio eisena jį įsiutino, tarsi jis būtų ne tėvas, o konkurentas. Mėnesieną vedė iš proto, it kokiais burtais jis buvo įviliotas į trubadūrų šalį, vato pasako šalį, vato prancūzo dailininkas. Ir norėdamas sugriauti šitą meilės kvailystę, įsiaiškinti, jis guviai žengė priešui įkandin. Netrukus jis suklupo, užkliuvęs už kažkokio medžio ar akmens žolėje. Žvilgtelėjo žemyn, iš pradžių sunerimęs, o vėliau susidomėjęs. Po akimirkos mėnulis iš aukštos tuopos išvydo neįprastą reginį. Pagyvenęs anglų diplomatas šoko kaip įgeltas ir nubėgo rėkdamas visą gerklę – Prie stiklinių kabineto durų prigludo išbalės daktaro Saimeno veidas, jos spindintys akiniai ir suraukti antakiai. Jis išgirdo pirmosius aiškius didiko žodžius. Lordas galavėjų šaukė, lavonas žolėje, krauju pasrovęs lavonas. O Brainas tikriausiai įsikraustė iš proto, Reikia toj pat pasakyti Valantenui, tarė daktaras, kai lordas Galovijus užsikirzdamas papasakojo viską, ką išdrysęs apžiūrėti. Laimė iš čia pat. Dar jam bekalbant, didysis detektyvas įėjo į kabinetą, sudomintas riksmo. Buvo įdomu žiūrėti, kaip tipiškai jis pasikeitė. Atėjo susirūpinęs kaip šeimininkas ir džentelmenas, manydamas, kad kuris nors svečias ar tarnas susirgo, kai jam pranešė apie kruvinalą faktą – Iš oraus džentelmeno jis tučtoje pavirto su maniu ir dalykišku, nes, kad ir kaip siaubinga ir netikėta, tai buvo jo reikalas. Keista, džentelmenai, tarė jis, kai visi išskubėjo į saudą, esu tyręs žmogžudystės įvairiausiose pasaulio vietose, o dabar šia tau. Viena iš jų ima ir įvyksta mano paties kieme, bet kurgi ta vieta? Jie ėjo per pievą net taip jau lengvai, nes nuo upės buvo pradėjusi kilti lengva migla – bet vedami sukrėsto galo vėjaus, jie surado lavoną gulinti aukštoje žolyje. Numirėlio būta labai aukšto ir plačiapečio. Jis gulėjo veidų žemyn, taigi jie tematė, kad jo platus pečiai skendi jodame drabužyje ir kad jo didelė galva nuplikusi, tik kuokštas rusvų plaukų prilipęs prie kaukolės, kaip šlapi jūros dumbliai. Skaiščiai raudonas kraujas ruvo iš po jo veido. Žinote, pasakė Saimenas neįprasta intonacija, jis nei iš mūsų. Apžiūrėkite jį, daktarė, gana griežtai palėpė Valantanas, gal jis dar gyvas. Daktaras pasilenkė, jis dar ne visai atšalęs, bet dėja tikriausiai miręs, atsakė jis, gal padėsit man jį pakelti? Jie atsargiai kilstelėjo lavoną per solino žemės, žemės, ir visos abejonės dėl jo mirties įsisklaidė iš karto ir kraupiai, nukrito galva. Ji buvo visiškai atskirta nuo kūno. Tas, kas perpjovė jam gerklę, buvo nukirtęs ir galvą. Netgi Valantanas buvo sukrėstas. Jis veikiausiai buvo stiprus kaip gorila, sumurmėjo Valantanas. Nors daktaras Emenas buvo įpratęs krosti lavonus, jis pakėlė lavono galvą krūpčiodamas. Kaklas buvo nukirstas palei žandikaulį, o veidas iš esmės nesužeistas. Didžiulis pageltės sukritęs ir kartu ištinės vanagišką nosim ir smulkiais vokais, piktas romėnų imperatoriaus veidas, gal kiek panašus į kino imperatoriaus. Visi susirinkusiai žiūrėjo jį apimti nežinios – Lavonė nieko daugiau negalima buvo pastebėti įskirus tai, kad pakėlus kūną jie pamatė baltą krakmolytų marškinių spindesį, sudarkytą raudonų krauju. Daktaras Semenas sakė tiesą, žmogus ne iš jų pobuvio, bet galimas daiktas jis bandė įsijungti į jį, nes buvo apsirengęs tokiai progai. Valentinas visomis keturiomis, ko profesionaliausiai apžiūrėjo žolę ir žemę, kokiu 20 jardų spindulio aplink lavoną. Jam padėjo daktaras, žinoma, ne taip kvalifikuotai ir anglų lordas, jo visai saviveikliškai. Šliaužydami beveik nieko neaptiko, tik kelias šakelės sulaužytas ar labai smulkiai sukapotas. Valentinas pakėlėjas greitai apžiūrėjo ir numetė. Šakelis, oriai pasakė jis, ir absoliučiai nepažįstamas žmogus su nukirsta galva. Tai viskas, kas yra šioje pievoje. Tvyroje beveik šiurpa kelianti tyla, kol ją šaižiai nutraukė galovėjus. Kas ten? Kas štai ten prie sodo sienos? Maža figūrėlė keistai didelę galvą linguodama artėjo jų link per menulio apšviestą rūką. Iš pradžių jie atrodė kaip pasakų būtybei, bet paaiškėjo, kad tai mažasis nekaltas kunigas – kurį jie buvo palikę svetainėje. Klausykit, ramiai tarė jis, žinot, į šį sodą nėra vartų. Valantenas kažkaip piktai suraukė juodus antakius, išvydęs dvasininką, bet jis buvo pernelik teisingas, kad neiktų, jog pastabas vari. Jūsų tiesa, pasakė jis, prieš įsiaiškinant, kaip jis buvo nužudytas, turime sužinoti, kaip čia pateko. O dabar paklausykit mane, džentelmenai, jei tai gali būti padaryta be žalos mano padėčiai ir tarnybinėms pareigoms, mes visi sutiksime, kad tam tikri įžymus vardai galėtų nebūti siejami su šio nusikaltimu. Yra damų džentelmenai ir yra užsienio ambasadorius. Jei mes turėsime pavadinti tai nusikaltimu, tada jis ir turi būti tyrimas iki galo kaip nusikaltimas. Bet iki to aš galiu veikti savo nuožiūrą. Esu policijos viršininkas – tiek visiems žinomas, kad galiu būti konfidencialus. O dangau, aš pirma išteisinsiu visus savo svečius, prieš pakviesdamas savo žmonės ieškoti dar ko nors. Džentelmenai, duokit garbiai žodį, kad ne vienas iš jūsų neišeisit iš šių namų iki rytojaus vidurdienio. Miegamieji yra visiems. Saimenai, manau, jūs žinote, kur rasti mano tarną Eveną. Jis priekinime hole. Jo galima pasikliauti. Pasakykite jam, kad vietoj savęs palikto kitą, o pats tegu tučtojo ateina pas mane. Lorde galvėjau, jūs be abejonės geriausiai tiksite pranešti damoms, kas atsitiko, ir nuslopinti panikai. Jos taip pat turi pasilikti. Tėvas Braunas ir aš pabūsime prie lavono. Valantene prabudo kapitono dvasia ir jam bematant visi pakluso. Daktaras Aimenas nuėjo į arsenalą ir surado Eveną, visiems žinoma detektyvo privatų detektyvą. Gal vėjus nuėjo į svetainį ir gana taktiškai pranešė siaubingą naujieną, tad kol jie visi ten susirinko, damos jau buvo išgazdintos ir nuramintos. Tuo tarpu gerasis kuningas ir gerasis ateistas mėnesienoje nejudėdami stovėjo prie lavono galvos ir prie kojų kaip simbolinės dviejų mirties filosofų statulos. Aivenas – Konfidencialusis tarnas su rando ir rūsais iššoko iš namų kaip atrankos vedinys ir pasileido tekinas per pievą pas Valanteną kaip šuo pas savo šeimininką. Jo tamsiai ir raudonas veidas buvo pagyvėjęs nuo šios naminės detektyvinės istorijos įkarščio. Jis tiesiog su nemaloniu olomu paprašė, kad šeimininkas jam leist apžiūrėti palaikus. Apžiūrėk, jei norėjo venai, tarė Valantenas, tik neužtruk, reikia įnešti lavoną į namą. Aivenas pakėlė numirėlio galvą ir beveik išmetė ją. Hm, dusdamas ištariais tai, ne, ne, negali būti. Ar pažįstate šį žmogų, serė? Ne, atsakė Valantenas abejingai. Verčiau eikime vidun. Jie įnešė lavoną į namą ir paguldė ant sofos kabinete, o paskui visi nuėjo į svetainę. Detektyvas ramiai net kiek nerištingai atsisėdo prie stalo, bet jo akis buvo Geležinės teisėjo akis teismo metu. Jis greitai kažką užsirašint popieriaus lapo priešai save, paskui trumpai paklausė. Ar visi susirinkė? Nėra misterio Breino, pasakė dairydamasis hercogienė iš Mont St. Michaelo. Nėra ir misterio Nilo Braino, tarė lordas galovėjus kimiu, nemaloniu balsu. Aš mačiau tą džentelmeną einantį per sodą, kai lavonas dar tebebuvo šiltas – Aivenai nueik ir atvesk vadą O'Brieną ir misterį Breiną, palėpė detektyvas. Misteris Breinas, kiek žinau, bebaigęs rūkyti cigarą valgomajame. Vadas O'Brienas, man rodos, vaikšto oranžerijoje, nors tikrai nežinau. Ištikimasis tarnas išnyko iš kambario ir niekam nespėjus nepajudėti ar prabilti. Valantenas kareiviškai skubiai kalbėjo toliau. Kiekvienas čia esanti žino, kad numirėlis buvo rastas sodė nukirsta galva. Daktarė Saimenai, jūs jį apžiūrėjote. Ar manote, kad šitaip nukirsti galvą reikėjo didelės jėgos, galbūt tik tai labai aštraus peilio? Sakyčiau, kad su peiliu tai padaryti visiškai neįmanoma, atsakė daktaras. Ar galite įsivaizduoti, klausinėjo Valantanas, įrankį, su kuriuo tai galėjo būti padaryta? Šio laikinėmis galimybėmis iš tiesų neįsivaizduoju, pasakė daktaras skausmingai suraukęs antakius. Nukirsti galvą nelengva net bjauriai, o čia buvo nukirsta lygiai. Tai galėjo būti padaryta ilga kočių kovaus. Senovišku budelio kirviu arba senu dvirankiu kardu. Bet dievi mano, sušukau hercogienė beveik isteriškai. Čia niekur nėra jokių dvirankių kardų ar ilgakočių kirvių. Valentinas tebe rašė kažką popieriuje priešai save – Sakykite, paklausė jis skubėti rašydamas, ar tai galėjo būti padaryta ilgų prancūziškų kavalerijos kardų? Pasigirdo silpnas beldimas į duris, kuris dėl kažkokios nesuprantamos priežasties visiems sustingdė kraują gyslose, kaip magbete. Tos slogios tylos metu Saimenas spėjo pasakyti, kardų? Taip, manau, kad taip. Ačiū, pasakė Valentinas, jei kaivenai. Patikimasis Aivenas atidarė duris ir leido pro jas vadą Nilą O'Brieną, kurį jis buvo radęs vėl pamažu žingsniuojantį per sodą. Karininkas Airis sutrikęs ir išdidus stovė ant slengščio. Ko jūs norite iš manęs? Sušuko jis. Prašau sėstis, tarė Valantenas, malonių, lygių balsu. Aha, jūs be kardo. Kur jis? Aš palikau jį ant stalo bibliotekoje atsakė Braimas nuo susijaudinimo stiprėjančių airiško akcentu. Jis trukdė. Aivenai, palėpė Valantenas, nueik ir atnešk vado kardą iš bibliotekos. Paskui, kai tarnas išėjo, pridūrė. Lordas Galavėjus sako, kad matė jūs išeinantį iš sodo prieš pat surandant lavūną. Ką jūs veikėte, sudė? Vadas atsainiai klestelėjo kėdę. O, sušuko jis švaria airių kalba, žavėjusi minuliu bendravau su gamta. Stojo slogityla ir kurį laiką niekas jos nepertraukė, pagaliau vėl pasigirdo silpnas ir kraupus beldimas, pasirodė Evenas, nešinas tuščiomis plieninėmis makštimis. Viskas, ką radau, pasakė jis. Padėk ant stalo, tarė Valantanas, nepakeldamas galvos. Kambaryje stojo mirtina tyla, panašiai tą, ta, kuris supo kaltinamųjų suolę sėdinti pasmerktą žudiką. Hercogenė jau seniai liovėsi šūkčiujosi, sukilusi lordo galovijaus nepykantą gavo satisfakciją ir netgi dingo, balsas, kuris pasigirdo, buvo visai netikėtas. Manau, kad galiu jums pasakyti, sušuko ledi Margaretė aiškiu virpančiu balsu, kurio drasi moteris šneka viešai, galiu jums pasakyti, ką misteris O'Brienas veikia sode, nes jis linkęs tylėti. Jis man piršosi. Aš atsisakiau. Dėl šeimininio aplinkybių negalėjau jam duoti nieko išskyrus pagarbą. Dėl to jis truputėlį supyko. Mano pagarba, atrodo, jam nelabai rūpėjo. Kažin, pridūrė jį blausiai šyptelėjusi, ar dabar jį apskritai jį domins. Aš jam siūlau ją dabar – Galiu bet kur prisiekti, kad jis tikrai nepadarė tokio dalyko. Lordas galovėjus atsargiai prisigretino prie dukters ir ėmė gana garsiai tildyti ją, nors įsivaizdavo, kad kalba pusbalsio. Patilėk, Megi, griausmingai šnipždėjo jis. Kodėl tu gini tą vyrą? Kur jo kardas? Kur jo prakeiktas kavalerijos? Jis nutilo susidūrė su ypatingu dukter žvilgsniu, nukreiptų į jį. Jis kaip magnetas prikausti visą grupę. Senas kvaily, žemo balsu be apsimestinės pagarbos tėvui, rėžė jį. Ką bandai įrodyti? Sakau tau, kad šis žmogus su manim elgėsi padoriai, o jeigu ir ne, tai vis tiek buvo su manim. Jei jis nužudė žmogų sode, kas tas žmogus, kuris tai matė? Ar tu taip nekenti Nilo, kad statai savo paties dukrą Ledi galvai sukliko. Kiekvienas sėdėjo, prisimindamas visas nelemtas tragedijas įvykusias tarp įsimylėjėlių. Išdidaus išbalė škotės ar įsukratės veidas ir jos meilužio airio nuotikių ieškotojo, jiems atrodė tarsi seni portretai tamsiame name. Ilgaus tylos metu jų mintyse iškilo istorinės nužudytų vyrų ir meilužio asmenybės. Šią slogę tylą nutraukė nekaltas balsas – Ar cigaras buvo labai ilgas? Minties pasikeitimas buvo toks staigus, kad jie turėjo apsidairyti, kad įsitikintų, kas prabilo. Turiu galvoje, pasakė mažasis tėvas Braunas iš kambario kampo, turiu galvoje tą cigarą, kurį misteris Breinas bebaigęs rūkyti, ar nebus tik jis lasdos ilgumo – Kai Valantanas pakėlė galvą, jo veidė atsispindėjo ir susierzinimas, ir pritarimas, nors pastaba buvo lyg tarp kitko. Visai teisingai, griežtai sutiko jis, Aivena, eik ir to jo pat atvesk čia misterį Breiną. Kai tik patikėtinis išnyko už durų, Valantanas rimtai kreipėsi į merginą. Ledi Margarete, tarė jis, esu tikras, kad mes visi jaučiame padėką jums ir susižavėjimą jūsų veiksmais. Jūs Kilniai pasielgėte, paaiškindama vado elgesį, bet vis dėlto yra spraga. Lordas Galavėjus, kiek suprantu, sutiko jūs einančiai iš kabineto į svetainę, o vadą, vaikščiojantį sode, rado tik po keleto minučių. Jūs turite prisiminti, atsakė Margaretė su lengva ironijos gaidelė balse, jog ką tik jam buvau atsakiusi, tad vargu galima buvo tikėtis, kad mes grįšime susikibę už parankių – Juk jis vis dėlto džentelmenas, dar kiek užtruko ir buvo apkaltintas žmogžudyste. Per tas kelias minutės, pasakė Valentinas Auriai, jis iš tiesų galėjo. Vėl pasibeldęs Evenas kyštelėjo savo randuotą veidą. Atleiskite, serė, pasakė jis, bet misterio Breino nėra. Nėra, suškojo Valentinas ir pirmą kartą atsistojo. Dingo, išdūmė, išgaravo, atsakė Evenas su prancūzišku humoru. Jų skribelės ir palto taip pat nėra. Be viso to dar, štai ką jums pasakysiu, aš išbėgau iš namų paieškoti kokių nors jo pėdsakų ir radau vieną ir labai didelį pėdsaką. Ką tu turi galvoje, paklausė Valantenas. Aš jums jį parodysiu, pasakė tarnas, išeidamas ir sugrįžo su žvilgančiu kavalerijos kardu, kurio ašminis ir smaigalis buvo kraujuotas – Kiekvienas iš esančių kambaryje žvelgė į jį kaip į perkūną iš giedro dangaus, bet prityręs Avenas gana ramiai pasakė, aš įradau numestą krūmuose už 50 jardų į Paryžiaus pusę, kitaip sakant, radau jį kaip tik ten, kur gerbiamasis misteris Breinas numetė jį pabėgdamas. Vėl stojo tyla, bet dabar jau kitokia. Valentanas paėmė kardą ir apžiūrėjo jį, paskendęs giliuose apmastymuose, paskui pagarbiai atsigrėžė į O'Brieną. Vadė, tarys, mes tikime, kad jūs visuomet pateiksite šį ginklą, jei jo prireiks policijai. O dabar, pridūrė jis, sukiždamas kardą į skambančias makštis, leiskite man gražinti jums šį ginklą. Bet rūko tik plojimų. Taip viskas atrodė simboliška. Nilui Obrainui šis veiksmas davė teisę į egzistenciją. Išėjęs vėl paklajoti po paslaptingai sodą ryte, jis jau buvo nusimetęs į prastinį tragizmą. Dabar jis turėjo daugelį priežasčių būti laimingas. Lordas Galavijus buvo džentelmenas ir jo atsiprašė. Ledi Margaretė buvo kažkas daugiau negu Ledi, bent jau moteris, ir ko gero davė jam šitą daugiau negu atsiprašymas – kai jie lėtai vaikštinėjo tarp senų gėlių, lysvių prieš pusryčius. Visa kompanija pralinksmėjo, nors mirties mislėtė be buvo neįminta. Įtarimo našta buvo numesta nuo jų visų ir perkelta į Paryžių ant keistojo milijonieriaus žmogaus, kurio jie beveik nepažinojo. Velnės buvo išvytas iš namų, tiksliau pats save išvijo. Bet vis dėlto mislė liko Ir kai O'Brienas klestelėjo ant suolo sode šalia daktaro Saimeno, šis išvalgiai moksliškai mąstantis žmogus iš karto atnaujino temą. O'Brienas nebuvo dėkingas pašnekovas, nes jo mintys sukosi apie malonesnius dalykus. Nepasakyčiau, kad tai mane labai įdomintų, atvirai pasakė Airis. Ypač dabar, kai viskas atrodo taip paprasta. Matyt, Breinas dėl kažkokios priežasties neapkentė šio nepažįstamojo, nusiviliojo jį į sodą ir nužudė mano kardo. Paskui nukūrė į miestą pakelėje, nusviesdamas kardą. Beje, Aivenas sakė, kad mirusiojo kišenėje buvo rastas amerikietiškas doleris. Taigi jis buvo Breino kraštietis, o tai jau daug ką pasako. Aš čia nebematau neiškumų.